Bir avuçtuk biz göklere sığmayan Bir avuçtuk biz cennete susayan Cennete susayan Mücahid buradarlarımızdan Abu Talha maruzasını dinleylik En kutlu sözdür bu La ilahe illallah La ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi muizzil İslam vel mücahidin ومذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli aziz, muhterem braderler, muhterem mücahitler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kup uğrunda Allah subhanahu ve teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kup uğrunlarda jamoat bo'lib turib yashashlik to'g'risida bizlarga ko'p tanbihatlarda bo'lingan, bizlarga ko'p nasihatlarda, tavsiyalarda, buyruqlarda bo'lingan. Chunki birodarlar, eng kaminda agar misol beradigan bo'lsak, misol bermoqchi bo'lsak, jamoat bo'lib yashashlikda xayr bordir, barakat bordir. Ixtilof, tafriqa bo'lishlikda ana shu barakat va xayr yo'q bo'lib ketadi, birodarlar. Chunki Cemaat bilen namaz okuyuşu günün fazileti, faziletini hemmemiz bilemiz. Cemaat bulup durup avukatlanışının bereketini, hayrını, faziletini hemmemiz işitkenmiz. Cemaat bilen namaz okuyuşluk ferden, tefrika manasında etedigen bulsak, bitti özü namaz okuyuşlukta 25, nergi rivayette 27 derece 27 kavat daha faziletli ecri kup buladı etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat bilen avukatlanışta bereket buluşu doğrusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kulu cemi'an ve la teferraku fe innel berekete ma'al cemaati. Hasan hadis Cemaat bulup durup avukatlanınlar. Ve la teferraku. Bir bir yemeyinler. Bitte bitte bulup yemeyinler. Etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bereket cemaat bilen birgedir etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz cemaat bulup durup yaşamasak, cemaatte hayır ve bereketlinin günü bulgenligini işitkenden kigin, cemaat halette yaşamasak, cemaat bulmagende, cemaat bilen namaz okuşukta 25-27 beraber ecrini, alışıgını biz kayerden bilerdik. Eğer cemaat bulmagende, cemaat bilen yaşamagenimizde, cemaat bilen hareket kılmagenimizde, bir özümüz namaz okugenimizde misalen biz bu 25-27 kavat dereceni, ecrini, sevabını, faziletini kan deyalar idik. Eğer cemaat bulmageninde biz cemaat bulup duruştuk, durup avukatlarını çekip bereketini kan biler idik. Bu bereketini kan dey alar idik.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i şeriflerinde ülfet, yumuşaklık degen narselerini bizger, bizlerge kup örgetgen, tavsiye kılgen, nasihat kılgen braderler. Eğer cemaat bulmagende ülfet kim için bular idi? Biz kimge yumuşaklık kılar idik? Biz özümüz özümüzge yumuşaklığını kılanmaz idik. Ülfetini özümüzge kılanmaz idik. Cemaat bulmaganda biz ülfet degen nerse bilen, yumuşaklık degen nerse bilen, tevazu bilen, ağır basıklık bilen, vakar buluşuk bilen biz kimge amal kılar edik? Ülfetni duvarga kılar edik mi? Ülfetni özümüzge kılar edik mi? Ülfetni darakka kılar edik mi? Demek cemaat buluş gerek. Cemaat bulganda biz ülfetini bilemiz, ülfet bilen amel kılamız. Ülfetteki ecrini sevabını alamız. Cemaat bulup durup yaşasak biz yumuşaklık degen, tevazu degen, ağır basıklık degen nerselerinin am bilen amel kılıp bunların ecrini ala, ala alamız. Eğer cemaat bulmaganda Allah subhanahu ve teala Kur'an'da maktagenday, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde maktagenday, şura bereketini kan ne bilerdik biz. Cemaat bilen yaşagende şuranın bereketi buladı. Eğer cemaat bulmasa bitti adamın özü şura degen nerseni kıladı mı? Adam aynayı karayıp özü özü bilen meşvere kıladı mı? Özü özü bilen şura kıladı mı? Demek bizlerge her bitti Kur'an'da gelgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde gelgen ameller var. Hususen kup ameller var. Bunlar cemaat bilen buladı. Ferdi adamın bir özü kılalmaydı şu amellerini. Kur'an ve sünnetini karayın braderler ekser ahkam ekser salih ameller ekser ecru sevaplar mükafatlar kaysa ameller torusunda gelgen cemaat bilen kılı, kılı alına degen ameller torusunda gelgen ferdi ameller torusunda gelmegen megerem kem cüde kem gelgen hatta inki Öylülük meselesi zevce, saliha zevce ve saliha er meselesine gelgenimizde onda hem ecir bu. Biz eğer cemaat bulmasa, cemaat degende 2, 3 kişi, 4 kişi bu nerse bulmagende cemaat degen nerse bulmagende en eminde misal öylülükün ecrini, ec mükafatını, yaxşılığını bilmez idik. Demek ekser ameller cemaat bilen, qilinadigan amallar birodarlar Mesela Allah yolunda dostlaşışlık, mutahabbim buluşuk. Adam aynaya özü özü bilen qarab o'zi o'zi Ya ki dual bilen, ya ki kitaplar bilen, ya ki daraxt bilen adam mutahabbim bo'ladimi? Demek bittesi kerak, ya'ni jamoat bo'lish kerak. Aksar adab, odoblar Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette edep adaplar gelgen. Eğer biz cemaat halette yaşamasak, Müslümanlar bilen yaşamasak, bir özümüz yaşasak edep adabını kaysi birimiz kimge görsetemiz? Demek edep adab bulsun, şuranın bereketi bulsun, ülfet degen narsa bulsun, yumuşaklık degen narsa bulsun, avukatlanış bulsun, namaz okuyuşluk bulsun ve öylülük bulsun vesaire. Ekser salih ameller cemaat bulup durup yaşaganda biz ecirini alalımız. Yok bulmasam bulmaydı. Bulmasam bulmaydı. Demek cemaat bilen yaşayışlık kub bereketli nerse, cemaat bilen yaşayışlık özümüzde haseten kub hayırlı nerse, faziletli nerse. Nime için eğer biz cemaat halette yaşasak kub salih amellerinin ecrini ala alamız. Kub salih amellerinin mükafatını e, ala alamız. Bulmasak biz alalmasaydık bu nerseni. Tefrika, ihtilaf, fitne, bir özü yaşayıştık, cemaat bilen Yaşamayışdık, braderler, özümüzge ziyanı var, zararı var. Bunu yaxşı bilinler. Bunu isinizge yaxşı ornatınlar braderler. Çünkü şeytan vesvese veredi. Şeytan mücahitlerini koymadı. Müslümanlarını koyma gende, mücahitlerini haseten koymadı, muhacirlerini koymaydı braderler. Çünkü nasihatim, tavsiyem, istetişim şu, şu ki siz braderlerimge, siz ekelerimge muhacir muhacirelerge, mücahit mücahidelerge cemaatinin kadrini bilinler. Cemaat şeriat bilen amel kılışını hahlasa ve her bitti uğrunda, her bitti sahada, her bitti neferinde şeriatını amel kılsa, her bitti salih amelini kılışı ki bizge şerait verse, biz indi bunun kadrini bilmesek, biz indi bunun şükür kılmasak Allah subhanahu ve teala bunu bizim kolumuzdan aladı. Allah subhanahu ve teala bizim imanımızı zayıflaştıradı. Eğer biz bunun kadrini yetmesek bizim imanımızı zayıflaştırdı. Kigin her bitte çıkan fitne ve ihtilaf ki uşan o'shanganda keyin endi bu bereketini Allah bizden qanday oladi? cemaatten çıkamız. Ana ko'rdingizmi? Alloh katta yutuqni bizim kolumuzdan aladı. oladi. kette nimet ne'mat bo'lganligini isdan chiqarmanglar cemaatte buluşugunuz bilen minnet hem kılmayınlar emirge. Cemaatte buluşugunuz bilen minnet hem kılmayın özünüzge. Bu Allah'ın sizge fazlı, bu Allah'ın menge fazlı, bu Allah'ın senge fazlı deyip bilişin gerek. Men cemaatte buluşugun bilen, cemaatin insanını kupa ettirişigun bilen men cemaatke minnet kılalmayım ben. Men özümge minnet kılalmayım ben, ümmetke minnet kılalmayım ben. Allah'ga minnet kılanmayman Müslüman buluşu gün bilen, muhacir bilen buluşu gün bilen, mücahit buluşu gün bilen Allah'ga minnet kıla mı adam? Bu Allah'ın fazlı. Allah seni yakışık ko'rganligi için, belki senge rahim kılgenliği için Allah seni cemaatke getirdi. Sen shunday o'ylamagin ki jamoatga minnat qiladigan amalni kılgensin. Allah'ın fazlı bu senge. Allah'ın fazlı bu menge. Deyip bilişim, bilişimiz gerek. Şimdi o kichkina nerseler bilen, nefiske, batadigen nerseler bilen, biz agar jamoatning qadrini bilmesek, bu ne'matga yetelmesek, Allah bizni bunu qo'limiz bizim kolumuzdan bu nimetini aladı, bu yutuqni aladı, Bu Allah'ın fazlı bu. Bu emirin fazlı mez braderler. Bu cemaatinin fazlı mez. Seni hicretke cönetken adamının fazlı mez. Bu Allah'ın senge menge fazlı bu. Allah senge ve menge rahim kıldı. Biz ni? Bitti Müslüman cemaatke alıp geldi. Şeriat bilen amel kılayapken cemaatke alıp geldi. Her bitti salih amelini bizge şerait yaratıp beri aladigen Bitta jamoatga olib kirgizdi biz ne Allah subhanahu Teala, cihat va taolo. Jihad qilyapmiz. Otyapmiz dushmonga tekbir nidolari bilan sangarda dushmonga zahmiler körü Zahmilar şehitler körü ko'ryapmiz. Elhamdülillah, Bu qadrini bilişimiz gerek birodarlar. Allah'ın bu fazlını Allah'ın bu nimetini isten çıkarmayınlar. Allah'ın bu nimetini, Allah'ın bu fazlını isten çıkarmayınlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Müslim'nin rivayet kılgan bir hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday merhamet kılıp ettiler ki men hala'a yeden min ta'atin laqiyallaha ta'ala yevmel kıyameti la hüccetele Subhanallah. Kimi ki itaatten kolunu tartsa men itaat kılmayamen dese, Müslümanların cemaatinden çıksa ve o bulgen cemaati Müslümanların cemaati ve halen ki şeriatke hilaf amel kılmagan bulgen halette özü nefsine itaat kılıp heva ve heveslerine tabi bulup Müslümanların cemaatine ve Müslümanların şeriat bilen amel kıladigen kitap ve sünnetke muvafık buladigen emirinle itaatten kolunu tartsa Lakiyallaha Teala yevmel kıyameti kıyamet günü Allah Subhanahu ve Teala bilen uçlaşadı. La hüccete leh. Onun branta hücceti bulmaydı Allah'ın huzurunda. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde soraydı. Ahirki zamanda benim Resulüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etkendey iymonni saqlashlik xuddiki cho'qni qo'lda ushlashlikka o'xshaydi. Shunday iymonni saqlash qiyin bo'lgan paytda fitnalar va ixtilof, tefrikalar ko'paygan paytda musulmonlarning iymonini saqlashi qiyin bo'lgan paytda men senga musulmonlarni jamoatin nasib qilmagan edimmi? Shariat bilan amal qilishlikni senga nasib qilmagan edimmi? şu şeraitini, şu imkaniyetlerini senge nasip kılıp vermegen edin mi? Ok atmaz idin mi düşmange? Cihat kılmaz idin mi? Sengerde vuruşmaz idin mi Allah'ın düşmanları bilen? Zahmilerini, şehitlerini görmez idin mi? Yetimlerini, bivelerini görmez idin mi? Allah subhanahu ve teala bunday hesap soradı. İndi sual beredi ki neme için itaatten çıktın? Neme hüccetin vardı degende onun brante hücceti bulanmaydı. Onun itaatten kolunu tartgan şu işinde hücceti bulmaydı. Onge fayda veredigen brante özrü bulmaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bunu yaxshi isimiz joylashtiraylik birodarlar. Jamoatning kadrini, hicretinin kadrini, cihadının kadrini, musulmonlarning kadrini bilinglar. Kur'an okuyuş, tilavet kılışlık, zikir kılışlık, teheccüd okuyuşluk, tekbir nidaları bilen düşmange kalbine korku salışlık için tekbirler bilen bakırışlık, ok ateşlik nimetleri, ana şu şeraitler, şu amellerini kılışlık şeraitleri berilgenden kigin. Eğer kim itaatten kolunu tarsa, onun özüne ertege kıyamet günü Allah'ın huzurunda fayda veredigen hücceti özrü bulmaydı braderler. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gapi, mening gapim emas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yezid bin Seleme radiyallahu radhiyallohu dedi ki, "Ya Rasululloh, in kana alayna umara ya'khuduna bil haqqi allazi lahum va yamna'una al haqqa allazi lana anuqatiluhum." Ettiki Yezid ibn Salama: "Ya Rasululloh, Eğer şimdi emirler bilen, Müslümanların imamları bilen, emirleri bilen uçlasak, onlar özüne değiştik haklarını bizde, bizden alsa ve yemnaunel hakkal lezi lena ve bizge değiştik haklarını bizge vermese bizge zulüm kılsa enukatiluhum bizge kılgen şu zulümlükleri sebeplik onlar bilen cenk kılamız mı? Onlar bilen cenk kılamız mı? Onlar bilen vuruşamız mı dedi. Yezid ibn Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle mi ettiler? Ettiler ki la ey Yezid şu etkenler sen bulmaydı. Aleyhim ma hamilu onlar taşıgenlerse onlarge ve aleykum ma hamiltum siz taşıgenlerse sizge buladı. Yani onların mesuliyeti, onların kılgen şu zulümlerini, günahları onlar ge siz kılgen mesuliyetler, siz kılgen işlerinin ecirleri ya ki günahları sizge buladı. Lakin emirge karşı çıkışlık zulüm kılsa hem Subhanallah zulüm kılsa hem karşı çıkışlıkını koyun. Yezid İbn-i Selem'e onlarga karşı çıkamız mı? Onlarga nasihat kılamız mı? Onlarını münkerden kaytaramız mı? Etmedi. Şunde katık sahabe etti ki enukatiluhum. Onlar bilen vuruşamız mı? Onlar bilen cenk kılamız mı etti? rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lmaydi aytdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsaga ijod bermagan bo'lsa endi odam qanday qarshi chiqadi demak bizga bitta narsa qoladi bitta vazifamiz bor nima oldin darsda aytganday eslatganday jihodni an fazilati jihod zolim amirning zolim imomning zolim sultan, hukmdarning podshohning oldinda haqni gapirishlik adolatni gapirishlik allohu akbar qaysi holatda qaysi joyda bo'lsak ham biron uzrimiz biron hujjatimiz yo'q birodarlar magar ham shariatga xilof ish qiladigan bo'lsa ana o paytning bizning bir hujjatimiz bizning bir dalilimiz bo'ladi lekin ma'bada shariatga xilof ish qilmaganda bizge zulüm kılsa hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkendey belimize vursa hem malımızı öz malımızı zulüm kılıp bizden alsa hem Allahu Ekber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etti? Fasma ve ati işitip itaat kılgın dedi Hüzeyfe radıyallahu anh'e. Ubade bin Samit radıyallahu anh'e dedi. Kal ettiler ki Bayana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alessem'i ve taati. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işitip itaat kılıçlık için beyat verdik. Her daim kaysı halet bulsa, kaçan bulsa biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e senge itaat kılamız, senin geplerini işitip itaat kılamız diye beyat verdik indi karayın nemetedi fi manşatına ve makrahina ve usrina ve yusrina kıyın paytta bulsa hem asan paytta bulsa hem tarlıqda bulsa hem kenlikdə bulsa hem fakir bulsak hem maldar bulsak hem məşaqqatun mehnət paytı bulsa hem sabır qıla almayadigan dərəcədə paytlar gəlsə hem Asancılık paytike bulsa hem biz her kaysa holatda senin gaplarini eshitib senge itaat kılamız dedik deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berdik. Ve hadisin devamında aytadiki: "Ve atharatin aleyna" Bizim üstümüzde tercih kılsa hem biz layık bulgan narsalarga biz layık bulgan ishlarga biz layık bulgen sahaga biz layık bulup durup, başkalarını bizim üstümüzne şu narsaga şu amelge, şu sahaga ixtiyor qilsa biz bundey hem ham sallallahu aleyhi alayhi vasallamga bundey qilsangiz hem biz bu bu to'g'rida ham sizga beyat beramiz biz bir an biron narsaga loyiq bo'lsak ham qo'mondonlikka mas'uliyatga hem bitta sahanın özüne layık bulsak hem qaysi sahanın özüne layık bulsak hem şunu bizni şu sahaga şu işke vermesen hem bizim üstümüzden nalayık adamını şu sahaga şu işke alıp gelsen ya Resulullah biz gene hem beyatimizde gene hem ahdimizde vaadimizde turamız deyip beyat verdik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetedi. Ve ala eferatina aleyna. Bizim üstümüzde biz layık bulgen işlerde, biz layık bulgen sahaya başkalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nalayık adamlarını koysa biz razımız deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat verdik. Bu fakat bizlerde yok. Bu ahirki zamanın mücahitlerin içerisinde yok. Nefis gene bitti nefis. Sahabede hem bulgen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hem bulgen. Ashabda hem bulgen. Nefis bir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bilen bizlerin arasındaki fark onların imanları, takvaları. Karayın beyat bergen payda onların beyat bergen geplerini karayın. Bir ağır basıklık, bir vakar, bir şuur, bir akıllılık, bir zekalık bilen onlar beyat berede. Bir iman, bir ihlas, bir takva bilen onlar beyat berede. Çünkü onlar biladi nefis ertaga xafa bo'lishi mumkin. Ertaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan tartib va nizom ishlarida shariat ishlarida tertip ve nizam işlerinde ishlarida buluşu bo'lishi mümkün. Şu nefsin, yaman nefsin. Çünkü onlar bu nerseni bilip durup nima etdi? Sahaba Ubada bin Samit aytdiki, bu biz bizni layık bulgen ishimizga layık bulgan sahaga nolayik odamlarni qo'ysangiz ham yo rasululloh biz rozimiz beyatimizda ahdimizda va'dimizda bormiz dedi va anna nunaziyala amra ahlihu va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shunday deb bayat Etti ki bran gün bran biron narsada janjal qilmaymiz nima uchun buni qo'mondan qildiniz nima uchun shu amalni qildingiz nima hüccetiniz vardı deb biz sual savol bermaymiz janjal qilmaymiz aramizda deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayat berdik keyin shu gapni aytganda uboda ibni sabit biron gün cencel, kaysi iş bulsam cencel janjal seni kafa qilmaymiz ya rasululloh ixlos bilen, takva bilen, ana şu bergan beatimizda bulup durup hijrat cihat meydanlarında şehit bo'lgungacha beatimizda bormiz deganda degende? janjal qilmaymiz deganda biron gün. rasululloh sallallahu aleyhi vasallam aytdilar ki illa an tarav kufran bawahan indakum fihi minallohi burhan Meger hem, meger hem, shunday imamının özüne, shunday emirinin özüne, shunday men hem bulsam çünkü ham bo'lsam chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayat berayotgan paytda rasululloh sollallohu alayhi bunu etti. aytdi Etti ki meger hem imam, meger hem Müslümanların emirlerinde açık ve Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı Kur'an'da şu açık küfrüge karşı delil hüccet tapıp eğer açık küfürlerini görseniz indi tartışışınız, cencel kılışınız ve emirge karşı çıkışınız sizin hak etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fakat bitti uğrunda bitti uğrunda emirinin özüne karşı çıkıladı. O, o bulsa hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki açık küfür buladı. Açık küfür buladı ve Allah'ın kitabında bu açık küfür bulgenliğine bir de hüccet buladı. Yani bu küfrü amelini yaptı. Biz cemaatten çıkamız, biz itaatten çıkamız değiştik yok. Onge hüccet getirişiz gerek. subutunuz isbot qilishingiz kerak subut bo'lishi kerak Etib qo'yishlik bo'lmaydi zan bilan gumon bilan ish yurmaydi allohning kitobida ana shu ko'rgan ochiq kufru degan narsanizga hujjat olib ketilishingiz kerak shariatga xilof ish qilgan bo'lsa shariatga xilof ish qildi deb itoatdan chiqishlik yo'q kelip emirinin özüne etesiz ki hüccet bilen Kur'an'dan tapılgan hüccet bilen etesiz ki şu şeriatga xilaf narsa bo'ldi shariatga gumon bilan xilof ish qildi deb itoatdan chiqishlik yo'q allohu akbar hali mujohidlarning icharisida shunday ixtiloflar shunday fitna chiqaradigan odamlar bor shunday imanı zayıf bulgen adamlar var. Allah onlarını ıslah kılsın. Eğer ıslahka layık bulmasa Allahu Teala biz havale kılamız o kişilerini. Şunday kişiler var ki onlar koyun Müslümanların cemaatinin emiri imamında açık küfür görüşü günü tertip ve nizamda yani şer'i iş, işlerde emez tertip ve nizamın özünde körgen hatalar, uslup, usluptaki hatalarda onlar kafa bulup durup hem hüccetleri hem yok mayli tertip nizam bulsa hem biz razımız. xafo bo'lsa biz rozimiz mayli unga ham hujjat yo'q subhanalloh bunday ham jamoatdan chiqadi hattoinki hatta hattoinki tartib va nizomda uslubda xato bo'lsa onda hem biznin, biznin emirge karşı chiqishlik hakkımız yok bunu bilinler, bunu yaxshi bilinler. magar hem bizim emirge karşı çıkıp gepirişliğimiz hakkı kaçan peyda bular iken emirinin özünde açık kitap ve Kur'an'da küfürge hüccet tapıp açık küfrünü görgende ve kitapta onun hüccetini tapkende bizim gepireşik hakkımız var. Bulmasa yok. Biznin hakkımız yok gepireşike imamını itaatinden çıkışlige İmamdan emirinin itaatinden çıkış şeklinde koyun. İmamın emirinin özüne karşı çıkıp gepirişlik hakkımız yok yok yok. Ve halen ki adamlar tertip, nizam, uslupta hata bulgenliği için cemaatten çıkıyapti. Yani etmek etmekçimen ki tertip ve nizam ve uslupta nizami tertibi işlerde eğer uslupda hata buladigan bo'lsa biz onu faqat isloh qilish haqqimiz bor bo'ldi eslatish haqqimiz bor lekin qarshi chiqish haqqimiz yo'q chunki shar'iy ishlar emas shariatga xilof ish bo'lmagan chunki vaholanki shariatga xilof ish bo'lsa tezda chiqishlik itoatdan chiqishlik yo'q imomni o'zini qarshi chiqishlik yo'q hujjati topiladi yaxshi chiroyli qur'ondan hujjati topilib sekin, vakarlı, ağır basık bir halette emirinin aldına gelip, ana şu nerse kılgen shu amalni shariatda shariatga e, xilof narsa ana Kur'an'dan hujjatimiz var, özünüzü ıslah qiladiz kıldız bulmasa biz sizga qarshi chiqamiz shariatga xilof ish qilganliginiz için biz itoatinizda yo'qmiz deb ilan kılış gerek, ana şu shu ro'baro bo'lganda emir bilen, ana şu deliller bilen hujjatlar bilen, buldu. İnşallah beni inshaalloh İnşallah Allah Subhanahu tushungansizdir inshaalloh alloh sabit taolo hammamizni Allah Subhanahu qilsin alloh subhanava sebat versin. Her bersin har salih amel buluşu amal bizge muvaffak muvaffaq Allah Subhanahu subhanava taolo bizni nifaktan, bizni en adi narsalarda buluşu günden bizlerini bu habis amellerden saklasın shariatga kitob va sunnatga muvofiq bo'lib turib imomning emirning o'zuna qarshi chiqib itoatidan chiqishlik musulmonlarning vahdatini buzishlik musulmonlarni xafa qilishlikdan alloh subhanava taolo bizlarni saqlasin inshaalloh alloh Teala, taolo Suresi'nde dedi ki. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين deyib Alloh oyatini davom qildiradi oyat aytadiki küfür için küfür bulsun deyip müminler Müslümanlar arasında tefrika bulsun deyip mescidi dırarına açganlar deyip Allah subhanahu ve teala onlarını melamet kıladı. Mescid-i Diran'ın açılışı Müslümanların arasında tefrika çıkarışlık, Müslümanların vahdedini bozuşluk içindi. Sahabe paytında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem paytında. Bugün Mescid-i Dirarlar, şunça kubki biraderler, Mescid-i Dirar hükmünde bulgen cemaatler, gruplar, fırka, taifeler, şuna kadar, şunça kubki biraderler. Onlar, şu gruplar, şu taifeler, Kem adedi sanık kem bo'lsa hem müminlerinin vahdetini buzishlik müminler arasında tefrika qilishlik için masjidi dirar hukmini olganlar masjidi dirar hükmünü alıp shunday gruplar, taifeler, muassalasalar düzeltgenler. endi bu ayetin tefsirinde müfessirler mufassirlar ki kim musulmonlarning jamoatini ichkarisida vahdetini bozup tefrika çıkarsa ihtilaf ve fitne çıkarsa Müslümanların arasında müminlerin arasında tefrike kılıç için koşuştursa bu münafıklık alametidir etti müfessirler. Yani Müslümanların arasında fakat maksadı ve matlabı karayın bu kup cüde mühimlerse nokta. Matlabı, maksadı, niyeti ve zahiri amelleri, zahiri gepleri yayılgan gepleri, amelleri müminler arasında, Müslümanlar arasında tefrika çıkarışlık için cemaatinin vahdetini, Müslümanların cemaatini, birliğini bozuşluk için tefrika çıkargenlerine hükmü münafıklık alameti var deyip müfessirler o kişide beyan kıldı. Bu hadislerini kimge düşündürsek Allah rızası için bu hadislerini düşünüp amel kılaylık. Ve Allahu Teala'dan kattık soraylık ki ya Rabbi tez zamanda imaret İslam'ını, hilafet İslam'ını nasip kılgin deyip kattık dua kılışımız gerek biraderler. Biz bu etken nerselerimizni yaxşı düşünüşümüz gerek biraderler. Cemaatinin ehemmiyeti, cemaatinin kadrini bilişimiz gerek bizim. İlimdir bu her bir ayet. har bir hadis ilmli bo'lsangiz shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. bo'lsangiz shoyat tinglashga bo'lsangiz hariz